he sargs kaitas plankna Entoe toi somati eisin chros meta ton homenon he sargs meta ton muon solenes, chondroi ostea kaitas plankna afaireentos tu chrotos faintai he sargs kai methates hoi myes di hon tamele kineitai. Tas plankna esti ta endotera mere, hos entae cephalei, ho encephalos, cranioe cae pericranioe periballomenos. Entoe steecei he cardia, toe pericardioe freni perielitomene, cae ho pneumon, hos anapnei entae coelia he gaster, cae ta entera toe epiploe periballomena, To hepar cae ectes aristeras antikeimenos spleen, duo nefroi metates custeos. To stethos pachei humeni diachoris detai, diafrasetai, hos diafragma onomas detai.